Jody Garland, de mito al simbolo. Ie la decade Iunio 2022, la mondo rememoris la centiaran nascic daton de unu e la plei forte mitoi en la historio de Kino, la sen morta Jody Garland. Post centiaroi felice, la admirantoi de tiu exterordinara figuro conscias che si representas ancau signifo plenan exemplon pri la illusiae false construitae artificajoi de Hollywood. De mito al simbolo pri ocasajoi quiui devas neniam plu ocasi en la sfero de artoi cae artistoi. Felice, en 2012, la actorino farigis simbolo de movado quiu defendas homezon, ne nur successon. Jerry Garland estis exterordinara kin talento. Shia plei furora filmo estis la icona, la magiisto de os, fantasia usona filmo lancita en 1939, regisorita de Victor Fleming. La filmo basigis ie la virgo de Frank Baum, cae racontas la historion de orfa knabino, quiu eniras en uraganon, cae transportigas en la magian landon de Oz. El tie, ciclopodas retrovi la voion heimen. En tiu filmo sonas la mond fama canzono super la cielarco, considerata unu el la plei belai en la historio de kinoarto. Alia granda successo en la carriero de la actorino estis Nascidias Stelulino, el 1954, same adaptita el libro. Citiu filmo estas listigita inter la plei bonae music filmoi en ciui tempoi. Gi racontas la historion de iunulino quio revas farigi stellulino, et zinidias al fiascinta viro, cae atingas la desiratan successon dum schia edzo suferas sian propren psican fiaskon. Jody Garland recevis multen premioen, cae estas reconata quiel exterordinare talenta actorino, malgrau sia construita figuro de PURETZO cae angelezzo, Jody Garland travivis vivon plenan de suferiga premado. Sia vera nomo estis Francis Ethel Gum. Si ne povis giui la infanan agion pro crudai devigoi faritai de la patrino. Ciam si estis du si unua foie trovigis sur podio. Ie la sesa agioiaro si iam farigis cantistino en ensemblo cum siei du fratinoi. Ie la dectria gioiaro, si subscribis contracton cun granda California studio. En la unua filmo si suferis mal respecton fare de collegoi devis submetigi al nejusta pago, laciga laboro, cae piloloi, jen por dormigo, jen por stimulado. Si estis devigita trapasi diversain intervenoin por conservi la ciam iunetsan aspecton. Si etzinigis plur foie, sed plei ofte en convivado perfortema cae sen respecta ci mortis en la iaro 1969, cause de neintense trofurta doso de barbiturajo. Nun tempe, la cortuscia hom figuro de Jody Garland farigis simbolo. Gin alprenis sexae minoritatoi quiui suferas discrimination contra sia Roma naturo. Antau la movado Me Too, Ancao mi adoptis shin kiel simbolon de victimo de malhomezzo, quio neniam plu devos ocasi. En medioi, quie per forto cae mal respecto al laboristinoi farigis trivialajo, virinoi en la tuta mondo sonigas sian vocion por la raito de laboristinoi quioi postulas detsan tractatum. Pli grava ul famo cae successo estas la homa digno.